matte gebring in skottels en bakken in koring in gars in meel en gebraaide koring in boinkies in lensies in jeling in dikmelk in skape in bokken in biesmelk kaas. Hulle het het vir David en die mense by hom gebring om te eet. Hulle het gesê, die mense het honger en moeg en dors geword in die woestijn.